słowa svatého Ewangelia podle Mateusza. Gdyż mudrci odešli, zjevil się Józefowi we snu anděl Panie, a rzekł Wstań, wezmij dítě i jeho matku, utecz do Egipta, a zostań tam, dokud ci narzeknu. Herodes totiż bude po dziecieci patrat, aby ho zahubił. Wstał tedy, wzal w nocy dziecię i jego matku, Odebrał się do Egipta, a był tam aż do Herodowej śmierci. Tak se spełniło, co rzekł Pan usty proroka. Z Egipta sem powolal swego syna. Gdyż Herodes poznal, że homudrcy oklamali, Belmi se rozlitil a dal w Betlemnie i w celem jego okoli Pobit wszechnych lapce do dwóch lat, podle czasu, który si zebrubnie zistil od mudrcu. Tegdy tak se spełniło, co je rzeczeno usty proroka Jeremiasze. W ramnie jest szedł glas, placz, a wielkie biedowani. Rachel oplakawa swoje dzieci. Nenik uciszeni, już najsą. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrza, sestry, po wrażdzieni betlemskich chlapcu, bez starzy do dwóch lat, wyprawi po ewangelista Mateusz. Stalo się tak na rozkaz żydowskiego krale Heroda Pyrnicho który se obawiał, że Jeziś mu wezmę w ladu, a myślę, że by mogli być mezi tymi chlapci. A tedy je nechal pro jistotu povraždit všechny. Matouš nás v tomto evangelijním úryvku seznamuje z jedną ze zkouszek, którą musiała projít nazarecka rodzina. Gdyż odeszli mudrcy, hospodinów angiel, dawa Józefowi we snu przykaz, aby wzal Marii i a odeszel z nimi do Egipta. A tak se wychnął vražednému biesnieni krále Heroda, który se bezwem svém rozhorčení rozhodl zabít všechna novorozeňata w okolí Betlema. Swata rodzina tak prożywa bolesną skuszenost pronasledowani, a uciekł z własni ze mnie, neistotu o własni osud, vychnaństwi, a odmitani. Strochy Mateuszów styl ukazuje, że protuto rodzinu nie płaci żadna prywilegia. Kontekst tohoto wyprawieni nam przedklada jeszcze jedno tema. Już od dziecka idzie Jeziszów żywot we stopach żywota Mojżisze, a celecho wywolenego naroda. Mojżiszowo i Jezisowo narodzeni se odechrawa w sytuacji zabijeni niewinnych żydowskich dzieci. Pomyśleni na po, po, dzieci, a ich rodzicze, nas dnes o 20 stoleci později nepřestává aby Abychom z biblického urywku Ježíšův život sprawnie pochopili, je důležité mít na pamięci że i mamy czyst we dwóch rowinach w rowinie dziejin, a w rowinie wiry. Posłatny autor nie przekraczuje dziejna fakta, jako jej na przykład zabici niewinnych betlemskich dzieci, a Jeżiszów uciekł do Egipta, ale wychodzi z nich, przedstawuje je we świetle wiry, a poukazuje na głębokie tajemstwi, na które odkazuje. To to dzicie scela wydane do ludzkich ruką, nie ucieka przed neprzateli ze strachu, ale jako prawe wicies. Na prosto swobodnie przyszedł Ježiš mezi lidi, aby im zjawił prawą twarz Boga Otca, a wielkoduszną lasku, z se nam darował. Świat swymi grzychy Mesjasze odmita, ale je prawie to swym odmitnutim porażen, protože jeho prawym sołdcem je Chrystus. Swaty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae uczy, iż II Watykański Koncil ze smutkiem w sercu we swym dokumentu, który setyka naszej doby, wypoczytał czetne zloczyny a utoki proti ludzkiemu żywotu. Wszechno, co je przymo proti żywotu, jako wrażdy wszechodruchu, genocidy, potraty, eutanazję i dobrowolna sebewrażda, cokoli poruszuje nedotknutelność ludzkiej osoby, jako merdzaczeni, cielesne, na no bo duszewnie muczeni, pokusy o psychické násilí, co uraží lidskou důstojnost jako nelidské životní podmínky, své volné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami a mladistwymi, a také hanebne podminki prace, gdyż je z dzielniki zachadzano jako spółchymi wyrobnymi prostředki, a jako se swobodnymi a odpowiednymi osobami. Wszechny tyto wieci, a im podobne, i są opravdu ostudne. W naszej nakazu do lidské a poskvierňují wice ty, którzy je dělají, než ty, którzy trpí bezprawi, a velice zneuctívají stvořitele. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, żeby se tento znepokoiwy staw wieci zmęczowal. Ba naopak, lze spisze pozorować jego rozstrzyżeni. Wieda a technika poskytuje we swym rozwoju stale nowe prostředki, a nabizej tym zároveň nowe sposoby, jak utoczyć na dostojność człowieka. Wytwarzy se a upewniuje nowa kulturnie sytuacje, w które zloczyny proti ludzkiemu żywotu dostawaj dosud nevidaną, a je to vůbec možné, jeszcze mnohem horší podobu. Z toho vyplývají nové problemy, problémy, no neboť i veřejné mínění omlouvá z velké části zločiny proti životu s odůvodněním, że jednotliwec ma prawo na swobodu. Z tego powodu nie je zaruczona beztrestność tych to ale do końca są schwalowani veřejnými autoritami. Takže seje ich se jejich jedna jednají zcela swobodnie, niegdy i za pomocą prostředků bezplatne zdrowotnickie péče. To vše vede k jednoznacznemu zawieru, że je trzeba chlubiej, a innym sposobem uważać o samotnym żywocie, a posuzować wstachy stachy ludźmi. Fakt, że zakony mnuchych statu se zcela odchylují od základních principů svého zákonodárství a nejenže żadnym sposobem takové jednání proti životu netrestají, ale dokonce je uznávají za legitimní, je jistym znepokojícím znamením o zaważnym upadku moralki. Co dříve bylo jednomyslně považováno za zločin, bylo odsuzowano společným smyslem pro čest, postupně je míněním společnosti přijímáno. Sama lékařská věda, která je svou podstatou určena k tomu, aby pečovala o lidský život a chránila ho, je stále více ochotná propůjčovat se k těmto činům namířeným proti lidské osobě a tím ztrácí svou vlastní tvář sama si protireči a snižuje ważność tych, którzy ji prowozują. Zawier, który z toho wypływa, je naprosto otrzesny. Doima znepokojuje nas nejenom zanik tolika lidskich životů, ať už dosud nenarozených nebo slabých a bezmocnych, ale stejně tak to, że samo świadomi człowieka je do té míry zasażeno široce rozvolněnými mezem jednani. Że stale chórze, a obtiżnie i chape rozdziel mezi dobrem a zlem w tych wiecech, które se dotyka i zakladnicho dobra ludzkiego żywota. Bratrze, sestry, żywot je wżdy dobro. Proč je život dobro? Żywot, który Bóg dawa człowieku, jest cela inny niż żywot koliw drugiego twora. Ludzki żywot prameni z Boha je jeho darem, jeho obrazem i stopą, uczestni na jego żywotodarnym duchu. Proto jedynym panem tohoto żywota je Bóg. Człowiek o niem nie może rozhodować podle swe libowóle. Z posłatnego charakteru żywota wypływa jego niedotknutelność, która je od początku wepsana w serce człowieka, w jego świadomi. Przykazani, które se wstachuje na nedotknutelnost lidského života zaznívá v samotném jádru deseti slov Sinajské úmluvy. Především zakazuje vraždu, nezabiješ, nepřipustíš, aby byl zabit niewinny a sprawiedliwy. Zakazuje dalej, jak jest w z pozdějšího zakonodarství Izraele, jakékoliv násilí způsobené druhé osobie na chorze, pożaduje Ježíš od svých učedníků dokonalejší sprawiedlnost, než mají faryzowa zakonicy, a to i we wieci ucty k żywotu. Słyszeliście, że było rzeczeno przedkom, nie zabijesz. Gdyby zabil, propadnę sądu. Ale ja wam rzekam, każdy, kto se na swego bratra hniewa, propadnę sądu. A jeli jeszcze niejakie inne przykazań, przeczkaj są schrnuta w tomto miluj swego bližního jako sam sebe. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zakona je tedy laska.